بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Uz Allahu Đelšanu pomoć dođe smo i do posljednjeg dersa na našem ciklusu predavanja. Vjerujte mi, braći i sestre, da žao mi je što smo došli do kraja Boga. ali eto u jednu ruku, u jednu ruku je možda jedna kao radost što smo uspjeli da ustrajemo stano u ovolikom broju da ustrajemo na, na ovakvom hajru, ja mislim da je to za svaku pohvalu. Stoga ja molim Allah Đelešanu da vas nagradi za ustrajnost na pravom putu. Još jednom ću samo napomenuti, dakle, za test, s obzirom da ima i novih učesnika, dakle, petak poslije Indije namaza, inšala, test će biti, i ako bude, bit će podjela ovih CD-ova, dakle, sa ovog kursa. Sala Dršan nagradi, dakle, ako Bog da odazovite se na testu, pa provjerite svoje znanje koliko ste naučili. Molim? Da, da ovaj sad pitak. Posljednji naš ders, ako Bog da, kao što ste i primijetili, tu je, dakle, profesor Elvedin Sejmbašć, kao što je počeo ovaj kurs, tako ćemo ga na i završiti sa ovim važnim predavačom, šehom, on će nam se obratiti nekoliko glavnih nasihata da lao pomoć u toku cijelog ovog kursa i također zaokružiti nam jer napraviti dakle, jednu cijelinu cijelokupnog ovog kursa. Poslije toga, ako Bog da otvorit ćemo dakle, jednu, ako možemo reći jedno e, pitanje i odgovori tako, ili u tom smislu, dakle moći ćete ako voda i pismeno i usmeno, dakle sve do akšam namaza ako da profesor je tu pa da odgovara na vaša pitanja, pa eto da vas Allah Želšan i pripremite se.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 Svaki čovjek Allah Đelešanu ga stvori i podari mu život i podari mu sve što mu je potrebno za život. I od njega ne traži zauzrat ništa osim jednog. A to je da samo njega obožava i nikoga drugog. Allah Đelešanu to napominje u suri Jasin Alam ahed ilaikum ja beni Adem, tabudu šeitan. Zar vam nisam u emane dao ili naredio da, ne obožavate šeitana? U ovom ajetu šeitan u principu čovjek bilo šta da obožava na ovoj zemlji sunce, mjesec ili kipa, on praktično obožava šeitan jer on je taj koji ga je naveo na to i to je njegov krajnji cilj. Također u hadisu Poslanik sallallahu alejhi ve selleme govori da kad čovjek bude ušao u džehennem ili kad bude trebao ući u džehennem će ga Allah u šta bi dao da se izvučeš iz toga kaže dao bi sve jarape a onda će mu Allah reći ja sam od tebe tražio puno manje da samo mene obožavaš i nikoga drugog I zato osnovno u životu cilj sva stvaranja cijelog svijeta, kosmosa, dženneta, džehennema, stvaranja čovjeka jeste da obožava Allah Đelešanu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ I džine i ljude stvorio sam samo i isključivo sa ciljem da mene obožavaju, kaže Allah. Ma uridu minhum rizq ja ne želim oni meni obskrbu da donose. Vama uridan imu, niti želim da me hrane. Inna Allahe Allah je taj koji opskrbljuje Znači, Allah nije želio robove, nije stvorio robove zato da bi oni njemu korist pribavili. Allahu ne treba naša korist, niti možemo mi dostići njegovu korist, kako to stoji u hadisu nego s ciljem da bi shvatili da su Allahovi robovi i da imaju zadaću, a to je da ga obožavaju. Od prvog čovjeka do posljednjeg. To su naši učenjaci, to obožavanje, opisali u četiri koraka koja čovjek treba da uradi na ovome svijetu. Svako ljudsko biće kojem Allah udane život Znači u četiri koraka šta treba da uradi u tom svom životu da bi stvarno bio Allahov rob i biće koje zaslužuje Allahovu milost džennet i da bude udaljen od Allahove srđbe, a to je džennet. Pa koja su to četiri koraka? Prvo, mora naučiti troje. To je prvi korak na tom putu. Mora naučiti troje. Prvo, komu je gospodar? Drugo, koja mu je vjera? I treće, koji je poslanik koji mu je poslat? A dokaz da je to prvo što mora naučiti, da je to troje što mora naučiti, jeste to što je opće poznato da prvo što će biti pitan u kaboru kad bude ispušten, bit će to troje. Ko ti je gospodar? Koje si vjere? I ko ti je poslanik? Tu ti je lična karta za ahiret. Ne možeš proći kabor i ono što dolazi u kaboru dok to ne položiš. Znači, to moraš naučiti u toku života. Ko ti je gospodar? koje si vjeri? Šta ti je vjera? Šta to islam hoće od tebe? i ko ti je poslanik sallallahu sellem mi bismo trebali za našeg života da naučimo da nam je gospodar Allah i da to dijelimo potvrdimo zatim bismo trebali da naučimo da je naša vjera Islam i što više o Islamu znamo to je bolje i treći da znamo da je naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam posljednji poslanik i vjerovjesnik. I što više o njemu znamo, to je bolje. Hmm. To je prvo. Drugo, to je prvi korak, naučiti to troje. Drugi korak je pokoriti se Allahovoj naredbi i kloniti se njegove zabrane. odnosno raditi po tom znanju. Molim? Evo ima neka loka ono Raditi po tom znanju. Jer čovjek teško je da može dokazati, recimo, stvarno vjeruju Allaha Đelešanu, da vjeruju u poslanika sallallahu alaihi da vjeruju u islam i zadovoljeni Allahom kao gospodarom, zadovoljeni slavom kao vjerom i zadovoljeni poslanikom, odnosno Muhammedom kao poslanikom, a vam, s druge strane apsolutno ništa od islama nema u svom životu. Ništa nema, recimo ne klanja nikako. Ne postoji ništa. S druge strane nije ga briga za, ili recimo još ako psuje vjeru ili vjerske te svetinje i tako dalje. Zatim, s druge strane, nije mu važno hoće li počiniti blud, hoće li njegov nekog čiji ili nešto počiniti blud, ili s druge strane, ovaj, ne pazi ni na propis, to je stvarno teško dokazati. Jer djela su taj upravo dokaz koji potvrđuju naše vjerovanje. To je drugi korak. I zato primijetite jednu stvar. Šta će se to vagati na ahiretu? A će se čovjekova djela. I ako ona nisu teška i nema i dovoljno, to će biti loše vaga za tog čovjeka. Treći, Treći korak na tom putu je da poziva druge ka tom znanju. Da se ne ograniči samo na sebe, nego i drugi poziva ka tom znanju i tim dijelima. I četvrto je da se strpi na svim tim neugodnostima. Da se strpi prilikom traženja znanja. Da se strpi prilikom izvršavanja naredbi i klonjenja zabrana da se strpi na neugodnostima koje malo rečeno propiše da će i pretrpjeti u toku života. Kao što recimo neimaština nekad, kao što recimo bolest i slično. To su ta četiri koraka koje smo dužni uraditi dok smo živi i izvršiti i onda smo ispunili ono za što smo stvoreni. Sve to Allah Đelešanu spomenuo u suri u Znači, tako mi vremena. Svi su ljudi na gubitku, osim onih koji vjeruju, rade dobra djela, preporučuju istinu jedni drugima i preporučuju strpljenje. I zato imam šafija ovoj suri kada je govorio, rekao je da je samo ljudima mala sura objavljena, bilo bi im dovoljno ne bi im trebalo ništa više u smislu šta da rade u toku svog života. Molimo Allah Đelšanu da nas pomogne, da nas bilja uputi i da nam olakša spominjanje Allah Đelšanu i badet pravi kako treba. Jer vjerujte kad čovjekov život koji mu je dat ovdje da izvrši to četvero završi, posle toga više nema povratka ne može uraditi dvoje. Ne može se vratiti i ne može ispraviti ono što je uradio. Ne može da nestane jednostavno kao da nije postojao. Nego mora ići dalje i kako je ovdje u ovom životu uradio, tako će mu biti od kabora pa nadalje do vječnog života. Da nas Alšanu pomogne, <clears throat> sačuva svakog zla i učini svojim dobrim robovima. Toliko od mene, pa boj rumet. Zahvaljujem prosto da ga baš zašanu nagradu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب